eta txaldeuntan eta urteuntako, 2000 eta emezortzi urteko lehen kronikalaria gurekin, Francis Bidar, eta txaldeon? Txaldeon, urteko lehena biniz. Eta bai, nola, nola bizitzen duzu hori? Untsa, untsa. Behar dira lehenak ere, bai. denak, eta lehenak azkenak izan menen zirela du bazen Bai, bazen kantu bat. Kondatu daukute ekipitan. Lehenak, az... lehenak azken, azkenak lehenak. Ah, bada kantu bat ere? Bezakit... Eh, ba, eldu zaitola... Nik ate simanik esiotan. Ah, to? Eta zer zion horretzira edo...? Ebe eh, horrela, niko, niko, konpraitu dut zela ezazkenik ez lehenik, lehenak azken ezarriko zituela eta... Eta alburua ez zela lehia horretan sartu behar eta... Ah, bai, bai. Ah, Eneklik, guzti dut, eh? Iztakit nik horrela horrela horrela horrela horrela horrela da, hori antzia ez les derniers seront les premiers. Voilà, les premiers seront les derniers, Les derniers seront les premiers, zakiten. Ah, bada? Bai, bai. Hori, te? Ah, Zerstapen untako, elizatik zelin dian edatzen, Be bai, bo, ebe guk alere atxaldeuntan e, beste zeita ipatuko dugu, edo zuk justut, e, bai, kantu me... batetik abiatuz. Kantu batetik, elizatik ezain urgun, egeran, e, Pierres Larzabal den dugu piskata ipagai, hemen. Eta kantua, kantua iruten ari nuzu kantu famatua, eskal kantu tegian, azken aldean ingingarria da, ez da bai nintzen pentsatzen. Azken aldean aipatu ginuera, oi pelio-pelio eta irule eta historio, hmm. beti historio horien inguruan nabilala nia hor ere. Uh, iruten ari diren uh, emaztean eta tristezia horren eta piskat mundu horren, tristezia horren ez, eta triste irutia binen. lehen, uh, ah, lehen mundu horrek, irudi horrek eramaiten gaitu, ez dakit, lehengo, lehengo garai eta eta gehienetan, uste dut, itxaro bordaren artiklu bat irakurri nuela, jose, irulearen eh, irudia ere eta irulea, emaztea, emaztea zela, emaztea zela eh, beti, eta, eta bon, bora, hortan. Eta aldi iruten adinuzu uh, eh, uh, uh, kantua dut, ez da gitzautzen duzu, zu haurek ere, bai, bai, bai, bai. iruten, Ari, pamatu da, ari, iruten adinuzu. Bai, ez niz kantuz asiko, baina, deia ah, egin dut, zelin bon. uh, kantatuz ez da gaizki irutan ari nuzu guk kantatu ginoen ere mahirekin eta ospe txarra bildu dugu rekin zerian kanaldu den bai. joko zuzo bat asmatu ginoen horrekin eta apolita zen eta ez ginoen txekoan bentsatu hanbeste eh, TVP-in atupin eh, pasatu zuten gero hori mm. kanaldu bat gauza bat zipasten ditu eta gero niko utzatu nituen hanbat jende ah, te, hoi, ze kantariak ziek eta bakutsa bere Xilaben arteko joko bat asmatu ginoen horrekin eta bai, bai bakotxak erra, besteari rapustua eta, eta azkenean egia jostatzeko egin errazela behinen hmm. <laughs> telebistan pasateko eta maitzizpada TVPI, zuk voilà. Eh, tupi deitzen jozu? Tupi, lagun baten amatxik gaitzen zen, ba, iztuzia, tupi etxen ziek <laughs> eta, beti tupi deitzen puita da Ba, ega da Bo, ordean, iruten harina nuzu kantua ipatu nahi zinen dako? Hala, iruten hain besti kantu eta maite bala kantua, bera, ala, simbolika hori eulearena, amodioaren eh, urguntze uh, hori, eta, eta nik beti pixkat bazteretik hartzen ditut, eta hor, uh, hori kantatzen uh, nuela, atseman nuen, justu, uh, Pierre Slarzabalen hori uh, itzapenetan, eta uh, Pierre Slarritonek atera zituen, uh, Pierre Slarzabalen biziaren hori itzapenetan, bada, Pierre Slarzabalen gontzen azparnen, hamar bat urtez gerla onduan edo gerla denboran, berro eta bitik eta berro eta berro eta berro apestu eta gerla joan zen eta gerla preso egon, kasikan han eta berri sartzen azparnen bikadio bihurtu zen. Eta, eta hemen idatxitu bera sortako bordasuri suri antzerke, hain gauza hemen egin ditu antzerki lana, langileekin ere lan eh, hainitze egin zuen, zentzituen bisail. Uh, lana eta eta kultura pixkat edatzea hemen inguru eta eskual, kultura ze. Eta bere txapenetan, haipatzen, du bada pasarte bat, nuiten iten duen azparneko horitzapenak eta azparneko jendeen horitzapenak. Eta bapatean, haipatzen du, ale liderako bat, eta hori of, eh, kasik eh, irakortzeko taniz, eta niba baino hobikio kondatzen du historioa. Eta ikusko zu kantuarekin lotura bat bat duela. Ze. Kondatzen du, aleli izeneko horren kantua eta hasten da beraz. Bizkitartean oroitzen naiz egun batez zelaiko plazara deitu nindutela. Bitoriaren ospatzeko egin nahi duten bandera goititze batera. Tanteeneko ostatuan aurkitu nuen gizon multso bat bildua, aleli deitu behereko zelaiko gerlari hogi medailadun batekin. Hene sotana ikustearekin aleliri gogoratu zitzaion batzuetan entzuten den ejantza aja erregeak eta apestak dituguno, beti gerla izanen dugu. Eta bota zuen niri buruz. Hau apesaduk, honek, behar dik gauk hil. <laughs> Eta lagunek bere ala mustu zioten, egan ago gizona, eh, gure komandantea duk, lakzabal apesa. Eta alelik orduan, bon, lakzabal ez daitugu hilen, baina gurekin trinkatzekotan, Eta azkenean, uh, eh, iardetxin nion, uh, eh, lakzabalbet, nion gogotik eh, trinkatuko nuela harekin, baina frantxer bandera goititzearekin, lamak zeiez, kantatu behar zenaz geroz, hari zoakiola, gerlari ohi medailadun gisa, kantu, kantua hastea. Baietz eta baietz, denak elgarrekin joan ginen pilota plazarat, kantua hasi behar izan zuelarik ordea, alelik, etzezakeen nehondik airea hatxeman, eta azkenean atera zuen, ginuela denek ginakien bertze kantu bat kantatzea. Horra nola, zelaiko pilota plazan, frantxez bandera altsatu ginuen, denek batean kantatuz, la marzilezen ordez, iruten ari nuzu. Hala, historio, Pierre Schlach historio, e, eh, nik egina nuela, eta mm -hmm. inizento, iruten ari nuzu, eh, kantatu zutela airea ezin, marzeizaren airea ezin horretuz. Anekdota, simbolika handia duen anekdota azkenean ez? Euskaldun batzu Frantziaren eh, gora ipatzen edo garaipena eh, ospatzen, baina azken Euskaldunak eh, dira beti. Hori da, eta apesaren ez nahia, inan apesa ere erresistentzian aiztana, eta beraz te hor bedian lehen onduan behar, eta bai, bai ikartzen baditu hain izgauza, eta nola lagzabalek berak bestia, bestia bere eh, zentzu honian karrizatuz nola bere, bere ganatu zuen, eta azkenean, be, ara, bestia, ez petzero galitzen benen, azkenean ez daki ez, uh, eh, airea ez daki eta hitzak ere behar bestazki marz ez du gaiten hor binen, airea ipatzen du binen Ez da segur, uh, eh, frantxez ezagutzen zuten ere mm. hmm. Eta gainera, balite, ez da, ni randotate frogatu behar, ba, batzuek badakite benen, irut, luke iruten ari inuzun, hartu nuen eta irringarria da, ikustia, hafe irringarria da, ikustia banderaren altxazeti, hariaren tiratze hori eta iruten kantatzen ari, piskat, kilua tiratzen balute bezala, frantzis bandera, hor. Baina, uh, eh, eni batek handaut, uh, eh, iduri lukela, eskual gerladien uh, eh, dei kantu bezala edo hori elgar ezagutzeko zerbait gerladen boran, aire hori baliatuko zuketela edo, ez dakit, ba hori ez dute hori botatzen dut hola ez dut bate frogatu, ez dut atxe mm. Eh. Ze bigarren eh, gerlan edo? E, ez pentsa, ez dakit funtsian, bai, hala ez dakit lehen edo bigarren gerlan mm. den, edo zertan menen irutenek izan duela gerladien bilzeko biltzeko himno bat bezala edo izan dela zeit, Zori, hori, hala, hori ez dakit, ez da, batek aipatu baitaut, ez dut, bai. ez dut froga izpirik, ez dut, ez dut, Ola hmm. botatzen dugu irratian. Baina bestia bai. Beganez bai, bai, ez da. Bestia, eh, gero berrik bestia ere, biak jarzabarek ondatutako historia da, bat zetan badaki bere e-realitatetik badira hola anekdota hmm. batzu liburu bere horretzapenetan. Ez da gizu zinez egiak diren, edo berak, eh, berak nomait e-realitate bat eta eta bai, iratu dituen, eta bere hori ere hmm. nik hartzen dut egiatzat behinen. <laughs> Nok stok fogatu. Aleli hori bizi izan dela bai, hori eh, existitzen zela, nik galdegin nuen, eta hemen dira ono batzua goitzen direnak, hortaz, bizon hortaz. Historia idazten duenak du historia egiten, azkenean? Hori da, mm. hori da ere. Iruten ari nuzu, noren eh, norkidatzitako kantua da bakizu, errikoia da? Ez bai, kantu xarra da, ez dakit, salabehiren liburuan agertzen zen emeritzigaren mendean dianik, eta bai, kantu klasikoetan finkatu da, ez dut uste gilerik eh, mm. emana zaion, Ebe untsa txe, anekdota polita larzabaleena eta iruten ari nuzu uh, berriz hartua izan da, kantari desberdinek kalakanek berriz hartu du, eta kepa junkerak ere uh, Mikel Bosserekin, Miguel, Miguel Bosse. Miguel Bosse. Ez, bat ere ez, zer da, flamenko, ez, bat ere ez, zer da, ez, uh, ah. mm, kantari mota da. Ez dakit jan Uh, Egiak epajunkerak hainit dulze pontezekin eta hainiz kantari desberdinekin egin dituela hola topaketak eta... Italiak, eh, hm. espanyol kantari bat, bai ez dakit eh, Miguel, Miguel Bosse deitzen dena. Ba, akit entzuna izan dutala iruten versio hori, baina. Mm. Batkit bat dela bat asiagirena ere, bat dira... Mm. Ba, bat dira jamun nekere kantatu izan dukela hori edo posible da bai. pentsatzen dut Pasena afagoko kantu sahar bat da hori beraz mm. kantatu izan da eskuinta ezker Ebe horrekin, horrekin agurtzen gira horrean, Francis. Ados. Francis Bidart, tizan untxata, bi haste inburian berriz alkartzen gira. Adio. Bai. melody.